Lukas hoofdstuk 19 Jezus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Sagius, die hoofdtollenaar, een rijk man. Hij het geprobeerd om Jezus te zien, maar weens die skare kon hij niet, omdat hij te kort was. Hij hardloop toe vooruit en klim in een woude vijenboom om Jezus te kan zien want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: "Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: "Hy gaan by 'n sondige man tuis." Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel. Aangesien hy naby Jerusalem was en hulle gedink het die koninkryk van God sou nou enige oomblik kom. Hy het gesê: 'n Man van adellike afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê: bedryf handel daarmee totdat ek terugkom. Sy landgenote het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê: "Ons wil nie hierdie man as koning hê nie." Maar hy het tog die koningskap ontvang. Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het, na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het. Die eerste het vorentoe gekom en gesê: "Meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelewer." Daarop antwoord hy: "Mooi so. Jy is 'n goeie slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede." Toe kom die tweede slaaf en sê: "Meneer, Die muntstuk het 5 muntstukke opgelewer. Aan hierdie een sê hy: "En jy kry die bestuur oor 5 stede." Nog 'n ander het gekom en gesê: "Meneer, hier is u muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebêre. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie." en oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom: Met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy is 'n slegte slaaf. As jy geweet het ek is 'n harde man wat opwys wat ek nie belê het nie en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek dit by my terugkoms darm met rente kon getrek het. Daarop sê hy vir die wat daar staan: Vat die muntstuk van hom al weg en gee dit vir die een wat die 10 muntstukke het. Hulle sê vir hom: Meneer, hy het dan al 10 muntstukke. Maar hy antwoord: Ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal meer gegee word. En van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek hulle koning moet wees nie, bring hulle en maak hulle hier voor my dood. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, "Waarom maak julle hom los?" moet julle antwoord: Die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry het, hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom en die afdraand van die olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing. Loof die Here, hy wat die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en seën op God in die hoogste hemel. 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil die volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê: Daar staan geskrywe: My huis sal 'n huis van gebed wees. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Hy was elke dag in die tempel besig om die mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon echter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het.